Banje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabani ikaze makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi yo kuno mutaga wo kuno munsi wa gatandatu igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatatu mwaka gatatu ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibihugu bitaratera imbere n'u n'uburundi burimo ngo byarakozwe ko n'ikiza cya coronavirus virusi byatumye ibyo gufungura nabi bigenda yumba byashyikirijwe kuri uno wa gatandatu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye hariya idoha mu gihugu cya katari aho yitabiriye inama gira gatatu ya oni ihuza ibihugu bitaratera imbere naho kubona eh, kubona ifashanyo bankisi yose yari yahaye uburundi isubira inyuma ngo ngo ni uruhombo runini ku gihugu cy'u Burundi ntibishyikirizwa n'abanyepolitike batandukanye murano makuru mukaza gukurikira abarongo imigambwe uwo mugambwe wa CNL hamwe na Iprona na ubutare bwo mu bwoko bwa ultrafilomite bungana n'itoni n'igice bwaraye bufatiwe mu ntara ya Kayanza bwari buja bukanywe kudandaza hatubahirijwe amategeko mu nkino naho kuri no munsi wa katandatu n'ejo ku munsi w'Imana hariko harabahiganwa ritangura ryo ku rwego rw'igihugu inosabi bonimana ni wari karafasha mu buhinga bw'ivyuma twese yamwe tuti sangwe kaze sangwa muri sanze kuri radio ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ry'ano makuru Burundi ico kimwe n'ibindi bihugu bitaratera imbere bwarakozwe ko n'ingaruka zikiza za COVID-19 hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ibi navyo ngo bikaba vyatumye ivyo gufungura nabi bicumbagira byashikirijwe kuno wa gatandatu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hariya idoha mu gihugu ca Qatar abitabiriye inama mpuzamakungu igira gatatu ihuza ya ONU ihuza ibihugu bitaratera imbere iyo nama ikazotangura ejo ku munsi imana tumutega abiri asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu Charles makoto Les pays les moins avancés, dont le Burundi, que Delaunay a dirigé depuis plus de deux ans, ibihugu bitaratera imbere nk'uburundi ndongoye haraheze imyaka irenga ibiri ntibyashoboye gushika ku ihangiro ryashinzwe mu mugambi washingiwe Istanbul mu bijyanye n'iterambere mu butunzi muri rusange iterambere riri ku rugero ruto mu bihugu bitaratera imbere ryavuye ku mvo nyinshi ku rugero rw'isi ku rugero rw'umugabane no mu gihugu hagati ibihugu bitaratera imbere byarakozwe ko cyane n'ingaruka z'ikiza cya covid cumi n'icyenda kubera ubuhinga mu gisata cy'amagara y'abantu budashemeye n'ubukene na cyane cyane bw'uburyo iruhande y'izo ngaruka ibihugu bitaratera imbere bihanganye nabyo ibyo bihugu birafise ubutunzi buhagaze ku bakozi imico n'itunga kama bitari bike byotuma bitera imbere bigakomeza kubaho neza kw'abanyagihugu amahoro n'itekane hamwe no gufungura neza kuba harugwaruka rutari ruke bituma ibyo bihugu bigira amahirwe yo kwiteza imbere n'umwizero ushingiye ku mahinduka du développement et des vecteurs d'ensemble porteurs de transformation umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko arasubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Charles Makoto ikindi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije nuko gwaruka go ku mugabane wa Afrika rusaba kuroso ikibanza mu iterambere ry'ibihugu bavamwo ngo kuko ugwaruka ari umugisha iyo nama igira gatatu ikazotangura ejo ku munsi w'Imana gushika ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa gatatu bamwe mu bajanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi harimo umushikiranganje w'u Burundi ajeje imigenderanire n'andi makungu hamwe n'umushyikiranganji w'ikigega cya leta mu gisata cy'ubutunzi naho umugambwe wadasigana iprona umenyesha ko bibabaje kubona ifashanyo bank’isi yose yahaye Burundi zarasubije inyuma kubera kutatunganya neza imigambi Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe akamenyesha ko ivyo biva kubajejwe gutunganya iyo bafise ubumenyi buke tumutegabiri. mu mbwambwe w'abadasigana iprona ikibazo cy'ibijyanye n'imfashanyo y'Ibanki mpuzamakungu banki mondiale iha uburundi hanyuma abarundi bikabananira gukoresha ubwo buryo ubwa mbere umugambwe w'abadasigana ni ibintu bibabaje cyane nivyo umushikiranganje yaravuze ubutunzi bwa leta yuko hariho imiliyoni amajana abiri na mirongo ibiri z'amadolari zagiye uko kuko iyo banki y'isi yose itwemereye amafaranga hariho ibisabwa ko dukora mu gutegura neza imigambi kugira ngo iyo migambi hanyuma bategerezwe kuyironsa amahera nubwo rero aho babahinga bategura imigambi neza kandi iyo migambi ikaronka amafaranga bayatanga mu gihugu rero nk'iki cy'uburundi kiba gikenewe ko giteza imbere mu bisata byose by'igihugu kumva iyo mfashanyo yaratunaniye gushyira mu ngiro ayo mafaranga kugira ngo akoreshwe byerekana ko ari ubumenyi buke cyangwa gushaka guke kwaba baba bajejwe gushyira mu ngiro mu bushikiranganji butandukanye no mu bisata bitandukanye mwene ivyo bibaye twe mu bwa bw'abadasigana tuba dusaba yuko ubushikiranganji butwereka aho byananiraniye ari abafise ubumenyi buke bakabahagarika bakabahana ari banki yashizemwo mitego bakabimenyesha kugira ngo igihugu gitere imbere imfashanyo nk'iyo rero ni no kumara igihugu ko abantu byabananiye kugira imigambi yotuma abantu eh, bashobora gutunganya amahera banki y'isi yose iba yaduhaye akatunanira gushyira mu migambi uwo wa mugambwe w'abadasigana iprona agasaba leta kurondera abahinga mvamakungu bize neza bijyanye no gutunganya imigambi kugira Burundi ntibuzobandanye buhomba ifashanyo itangwa ni banki y'isi yose aramenyesha ko bagiye no kuzoja kwitura mu shikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi kugira bamubaze impamvu be nayo mafaranga asubizwe inyuma uwo biba byavuye ko n'ubunyene dukurikire uri nkuru nziza arongoye mugambwe w'abadasigana iprona ubwa mbere rero ni uko leta abantu baba bijejwe yohimiriza abakozi bayo yohimiriza abantu mu bisata bitandukanye ko dutegerezwa gukora uburyo bwose tudafise abahinga b'abarundi babishoboye tukarondera n'abandi badufasha ubwenge burarahugwa bwa amafaranga nk'ayo ntatujane kuko n'ibintu biteye isoni bibabaje biba byerekana ko abarundi turabanebwe cyangwa atabahinga dufise ariko kandi birashobora no kuva ku bintu ibanki y'isi yose idusaba uburundi butokwemera ibyo rero nivyo dukwiye kumenya kugira ngo tumenye mbega n'ibiki icyo gihe nacyo nta fashanyo iba yaduha igihe uba utanze imfashanyo ukayitangisha ukuryo ukayakisha ukubafu nayo mu mugambwe senere babona ko guha akazi abatabikwiriye arivyo bituma ivyo gutunganya imigambi imigambi nako bibagora umushinga mateka agatogwa asarongo yo mugambwe agasaba leta ko ziratanga ubuzi ku babikwiye bataravye umugambwe baturukamo tumutegabiri novuga ntibiva ku bintu bitandukanye kirashobora kuba kimwe canke kabikindi icyoba cya mbere cyoba kituma byoba gutyo ni uko leta yoba ata migambi yari ifise yo kurangura aho naho nyine urumva ko leta ko yubaho itagira imigambi yo kurangura kandi igihugu ubona aho kiri uburyo igihugu gikeneye ni ukuvuga yuko leta yoba yahaye akazi abantu atabyo bashoboye kubera ya ngendo igena yo gukumira bitwaje imigambwe bagapfa bahaye amabanga bakava bagennye muri biriya mugabo by'ukuri batabishoboye kuko ayo mafaranga ni make cyane ku gihugu miliyoni amajana abiri na mirongo ibiri z'amadolari mu myaka itatu ni ukuvuga ni miliyoni mirongo indwi na zingahe hafi mirongo indwi na zitatu n'ibihumbi amajana atatu na mirongo ku mwaka ku mwaka ni leta idashobora gutunganya imigambi yorangura ikoresheje amahera angana nk'uko wumva by'ukuri tugeze hehe nibaza yuko rero hoba hahagaze aho leta yicara ikicara n'abandi tukarabira hamwe uko igihugu cyifashe tukiyumvirira hamwe kazoza k'igihugu cyacu kugira ngo turabe ko igihugu cyose kikiyambika agateka imbere y'amakungu n'imbere y'abarundi ubwabo radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi eh, ku mutumba wa niho tuca tubandaniriza ano makuru aho ubutare bwo mu bwoko bwa Waterfromite bungana ku itoni n'igice bwaraye bufatiye ku wa manga muri commune Kabarore intara ya Kayanza bugira buja bukanwe kudandazwa mu nzira zitemewe n'amategeko lemicisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza amenyesha ko mu ntwaro bari bafise amakuru ko ubwo butare busanzwe bwimbwa mu ntara za Muyinga na Kirundo kubuza buza kuja bukanwa mu Rwanda buciye mu ntara ya Kayanza ku bw'indongozi y'intara Kayanza ngo abantu babiri n'imo modoka yari ipakiye ubwo butare bikaba biri mu minwe y'ubutungane buramatari cisha hayo agasaba abanyagihugu ko boza baratanga amakuru ku gihe ku bijyanye n'abo banyuruza ubutare tumutegabiri kwa dusangwe dufata ubutare bukeyi ibiro bitanu icumi mirongo ibiri mugabo rero nako ko byarenze urugero ibiro igihumbi n'amajana atanu itoni n'igice rero rero twasanze bwo butare mu bwoko bwa worofuramiti bukaba bwimbwa ubu bavanura n'uwo mugambi ugayitse twese twarahagurutse kugira ngo turwanye inyungu z'igihugu n'inyungu z'abenegihugu nta n'umwe azuterana intambwe uko twabonye yuko n'abantu benshi babirimwo kandi n'urugamba rukomeye kandi nk'uko twamaze twabibonye mu bafashwe twabonye n'abantu bahumuye biboneka yuko n'abantu bazobereye nk'ubwo bubisha kandi bafite amafaranga kuko ni ibintu bisaba amamiliyoni kuko ubwo bwaraye bufashwe ni uburi hafi hafi amamiliyoni ijana z'amarundi cyane cyane bo ngaha epfo muri zone jene eh, ku mutumba wa manga eh, nabo muri zone rugazi kabarori kubomera abagabo ndasaba rero yuko bene gihugu no kuri bomera amagabo baze baratubwira babufate babubonye gusa turafite ingorane rimwe na rimwe iyo bacira urubanza ngaha muri sentare igihugu mu kayanza hama baca bunguruza muri sentare nkuru eh, isubiramwo imanza ingotsi benshi tukabona baca bari kugwa abenegihugu babafashe bakaca bababona bagarutse ngo batsinze nukuri ukuri inkokora Lemi Cishayo ni buramatari w'intara ya Kayanza hano maji akabaye yegeranije na mugenzi wacu Patrick Sengiyumva kurera radio isanganiro ari ya mu ya Kayanza mu makuru navugwa mu nkino imigwi ine y'abasore n'ine y'abigeme niyo irikira kina mu mpera zino ndwi ihiganwa ritangurira igiyo ku rwego rw'igihugu ry'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushyira na kane brigade de Police serge ntakavura arongoye ishiramo ry'inkino za volleyball mu burundi amenyesha ko ihiganwa ry'uno mwaka ko rizotunganywa hisunzwe ko mu bindi bihugu bisanzwe bigenda ngo rikazorangira mu kwezi kwa gatandatu tumutega biri uyu mwaka saison yatanguye ni ukuvuga ifise umwanya muto kuko tugomba kuja muri logique ya saison uhurira n'ibindi bihugu kugira ngo tuze turaheza sezo mu kwezi kwa gatandatu ubu rero ku iyi weekend nyine ni ukuvuga 4 max 2023 niho hazoba eh, tournoi eh, de lancement officiel de la saison kuvuga hazokina eh, imigwi inine ya nyuma yashyitse muri phase finale ya ya championnat iheze kuva haba ku ruhande rw'abakobwa hacoke n'uruhande rw'abagabo hanyuma rero inyuma yaho tuzoca dutangura ligue intérieure aho onyi no muri avabe ngahe bujumbura nabo nyene bazoba bariko barakina kugira ngo tube turarondera hanyuma ligue interiere iheze niho tuzoca tuja rero muri deuxième phase ya championnat national aho ama atandatu ya mbere no muri e, ligue interiere azoshobora gukina n'ama atandatu ya mbere yo ngaha muri avabe mbega muri iyo migwi nyene mujeje kutonda kuragiye gukina izo nkino eh, muyisaba iki kugira ngo yemererwe kuza gukina izo nkino nta kintu na kimwe tuyisaba kuko kera babasaba amahera amafreda rujisirama n'ibiki ibyo ntavyo tugisaba ahubwo duteganya kuzobaha amapri eh, ico kimwe n'amakupe kugira vyama bigenda eh, mbere ronka ibihumbi amajana atanu ngerageje kuraba abakinyi canke abamenyereza mubona biteguriye gute muri rusange iryo higano iyi tournoi tournoi de la donc officiel tuba turiko turaraba ukuntu imigwi itunganije kuko nk'uko mubizi duheje shampiyona haciye haba amatransfer ni ukuvuga rero amakipe yarabaye forme de nouveau bafite abajuwere hari abaguze abajuwere hanze hari abagizente ubu rero bariko barakina imwiransoma niho ce tubona mu niveau y'imigwi ukuntu imeze turafise abantu baduha amasponsor abo onye abantu turabiteze cane kugira ngo bahashike bashigikira inkino hanyuma bongere nk'abaduha amasiponsoro bazoze kuratira ijisho kugira ngo babone imikangara yabo nivo ya volleyball igeze kuko turi kutitegurira inkino mpuzamakungu nyinshi cyane ziri ku rutonde ku buryo rero twiyumvira ko baje gushikira imigwi yacu byoba byiza kuko niho bazoca babona neza na neza nivo ya volleyball tugeze ko mu karere ni mu girundi rukino ruriko raba kano kanya ruriko rahuza umugwa GLC, GRC Gender Rights Club hamwe n'umugwi wa Panthers mu tukivuka ibijanye n'inkino na kuri umunsi wa gatandatu haraza gutangura inkino zo zo kundwa 2022 mu higanwa ryo kugwego rw'igihugu Primus League umugwi w'igisirikare wa Burundi Sport Dynamique uza gukina na Rukinzo gihe cy'isa 9 Olympique Star naweza kwakira Inter Star Egrenoir Fighters za kugenderwa na Magara Young Boys ni mugi gihe urukino rwitezwe ruza kubera ari kuri stade Gatwaro hamwe rwa Vitaro uza gutana mu mitwe na Message Ngozi amakuru yo mu makungu Ano makuru avugwa mu makungu tuyahere mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira ya Demokrasia ya Kongo aho abigisha bigisha amashuri ya leta bari muri kaminuza bari muri yegeregere abagaritsa akazi ngo kubera ko ivyo bemerewe na leta kuvyo kubongera amishahara bitarashirwa mu ngiro ngo haracikira ngo c'umwaka urenga amakuru atangwa ni radio y'abafaransa RFI avuga ko abo bigisha bagandagaje imbere y'inyubako ikorera mu leta ya RDC iri Kishasa aho rero ngo bambaye imyambaro yirabura aho bari bafise ivyandiko vyanditse ko amajambo atandukanye avuga ko politike yo kubongera imishahara ngo kubona itashizwe mu ngiro ngo ni ibintu biteye isoni kuri leta ya LDC naye mukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron ariko aragendera ibihugu vyo muri Afrika yo hagati kuva ku igenekerezo rya mbere kuno kwezi gushika urugendo ruzorangira ejo ku munsi w'Imana ejo ku munsi wa gatanu uwo mukuru w'igihugu akaba yagendeye ku eh, ibihugu vya Angola na Congo Brazzaville hamwe na ldc inyuma yaho aho yari yagendeye igihugu ca Gabo ku munsi wa gatatu n'uwa kane yitabiriye inama iriko irabera muri ico gihugu ijanye no gukingira amashamba muri iyo nama rero Burundi bukaba bwaserukiye mushikiranganje wa mbere buca uwo umukuru w'igihugu c'u Bufaransa Emmanuel Macron akaba ari kagendera umugabane wa Afrika ngo rugendo akaba yaramaze kurusivya mu kiringo c'imyaka itatu biturutse ko amagara yaza aramukika akaba ino ngare rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga mwakoze mwege mwese mwarimu yateza abiri